Hrvatski radio, obrazovni program. ekspert Srpanje 1799. godine. Odred Napoleonovih trupa pod zapovjedništvom generala Žana François Menua utvrđuje položaje oko Fort Juliana. Tako francuske trupe nazivaju ostatke srednjovjekovne tvrđave podignute kod Rozete. Danas je to Rašid u Egiptu. U zimu 1798. direktori izvršno tijelo Francuske republike dao je Napoleonu zadatak da pripremi invaziju na Veliku Britaniju. Napoleon je direktoriju rekao da ta operacija nije moguća sve dok Francuska ne gospodari more. Umjesto invazije na Veliku Britaniju predložio je zauzimanje Egipta. Bio bi to udar na izvor britanske moći, tako bi se ugrozila britanska veza s Indijom. Direktor je plan prihvatio i Napoleonov udar bio je munjevit. 1. srpnja 1798. na Juriš je pala Aleksandrija. Ubrzo su Napoleonove trupe zauzele cijelu deltu Nila ali prvo kolovoza te godine britanska flota pod zapovjedništvom admirala Horatia Nelsona u bici na Nilu kod zaljeva Abukir porazila je francusku mornaricu i Napoleon je sa svojim trupama ostao zarobljen u Egiptu. Očekivao je iskrcavanje britanske vojske i zato su vojnici generala Menua utvrđivali rozetu, važnu utvrdu u delti Nila, udaljenu oko 60 km istočno od Aleksandrije. Poslom utvrđivanja rozete upravljao je Pierre-François Xavier Bouchard, vojni inženjerac i jedan od 151 člana Povjerenstva za znanost i umjetnost, koje je Napoleon osnovao ubrzo nakon što je došao u Egipat. Dok su utvrđivali Fort Julian, francuski vojnici otkrili su nepravilni komad granita težak oko 3 četvrt tone, koji je bio ugrađen u zid utvrde u rozeti. Kada je Bouchard vidio taj komad granita, odmah je znao da nije riječ o običnom kamenu. Cijela jedna strana tog komada granita bila je prekrivena uklesanim natpisom. Bouchard je otkriću tog kamena obavijestio generala Menua, on je odmah naložio da se kamen pošalje u Aleksandriju. Obojica su znala da bi taj komad granita mogao biti jedno od velikih otkrića francuskih trupa u Egiptu. Napoleon Bonaparte želio biti nešto više od osvajača Egipta brodovi flote koja je 19. svibnja 1798. isplovila iz Tulona za Egipat su pored 17.000 vojnika isti toliki broj mornara i marinaca prevozili oko 500 civila. Među njima bili su znanstvenici i inženjeri od kojih će Napoleon stvoriti povjerenstvo za znanost i umjetnost. Napoleon je mamelučke trupe pobjedio 21. srpnja u bici kod piramida. Četiri dana kasnije umarširao je u Kairo. Sve je to pokvarila britanska pomorska pobjeda u bici kod Abukira i Napoleon je ostao zarobljen u Egiptu. Kako više nije mogao ratovati, posvetio se razvoju i proučavanju Egipta. 22. kolovoza 1798. osnovao Institut za Egipat koji je imao 48 članova. Dio je došao iz povjerenstva, dio iz vojnog i administrativnog osoblja Napoleonove vojske. Napoleon institutu za sjedište dao Mamelučku palaču i podijelio ga na četiri odjela. Matematika, fizikalne znanosti, politička ekonomija, umjetnost i književnost. U taj institut stigao je kamen iz rozete. Toby Wilkinson u knjizi Svijet ispod pjeska, zlatno doba egiptologije, piše. Tamo znalci nisu mogli vjerovati što vide i kakvu sreću imaju. Vojnici su otkrili predmet koji je nekim čudom preživio i na kojemu je isti tekst napisan na tri pisma. Bilo koji pristojni učenjak mogao je čitati najdonji odjeljak napisan na starogrečkom. U najgornjem odjeljku zapisan je isti tekst, ali na drevnom egipatskom pismu faraona. Uistinu, zadnja rečenica natpisa prevedena sa starogrčkog potvrdila je prirodu tog spomenika. Ova uredba bit će napisana na granitnoj steli u hieroglifskom, demotskom i grčkom pismu. Kurijer de l'Egypte, službeno glasilo Napoleonovog pohoda, tiskano u Kairu na uvezenim francuskim tiskarskim strojevima, izvijestio je 27. srpnja 1799. o tom otkriću. Ovaj kamen od velikog je značenja za istraživanje hieroglifskih znakova. Možda nam on konačno da ključ za njihovo razumijevanje. Prepoznajući važnost otkrića, članovi instituta izradili su otiske tog kamena i kao litografiju i kao bakrotisak i poslali kopije u Pariz. Od tamo one su razdijeljene stručnjacima po cijeloj Europi koji su počeli raditi na paklenskom izazovu dešifriranja odjeljka s hieroglifima. Kamen iz Rozete poslan je 1801. iz Kaira za Aleksandriju kako bi bio otpremljen brodom u Pariz gdje je trebao biti izložen u Lugru. Ali britanske trupe iskrcale su se u ožujku 1801. u Egiptu. Napoleon je jedva pobjegao u Francusku, zadnje francuske trupe predale su se u Aleksandriji 30. kolova za te godine. Kamen iz Rozete neće doći u Pariz. Za britanske trupe on je bio ratni plijen i poslan je u Britanski muzej u Londonu. Dešifriranje kamena iz rozete počelo još u Kairu kada je član povjerenstva Jean-Joseph Marcel utvrdio da je srednji od tri natpisa napisan na demotskom pismu, kurzivnom obliku hieroglifa. On je u natpisu prepoznao i znakove za ime Ptolomej, tako što ga je usporedio sa starogačkim natpisom. Godine 1814. posla dešifriranja kamena iz rozete prihvatio se Thomas Young. On je već 14 godina znao više od 10 jezika, od starogačkog i latinskog do kaldejskog i etiopskog. Završio je medicinu, ali se bavio fizikom. U pokusu koji nosi njegovo ime dokazao je da je svjetlost valne prirode. Jedna od Youngovih strasti bila je egiptologija. Toby Wilkinson piše. Young je počeo proučavati kopiju natpisa kamena iz rozete. Obdaren skoro fotografskim pamćenjem, počeo je raspoznavati obrazce i sličnosti koje drugi, manje osjetljivi promatrači nisu prepoznavali. Zamijetio je sličnosti između nekih znakova u demotskom i hieroglifskom pismu, za koje se do tada vjerovalo da nisu povezani. Njegova intuicija podvrđena je sljedeće godine kad je pročitao posuđeni primjerak prvog toma opisa Egipta koji su sastavili članovi Napoleonovog povjerenstva u kojemu je bilo nekoliko kopija drevnih egipatskih papirusa. Young je postao prvi učenjak koji je tvrdio da su monumentalni hieroglifi, kurzivni hieroglifi i demotsko pismo blisko povezani. Ne samo da je taj uvid tražio izvanrednu kombinaciju talenata, on je također zahtijevao i napuštanje stoljeća starih lažnih teorija o drevnom egipatskom pismu. Postoji priča da je 1802. za vrijeme posjeta Grenoblu matematičara Josefa Fouriera, sudionika Napoleonovog pohoda na Egipat, tada 12 godina stari Jean-François Champollion prvi puta vidio predmete donesene iz Egipta i hieroglife. Priča vjerojatno nije istinita. Mladog šampoliona vjerojatno je za Egipat zainteresirao stari brat Jacques Joseph. Jean-François Champollion prvi je puta vidio kamen iz rozete 1804. Sljedeće godine počeo je učiti kopski jezik. Sa 16 godina poslao je na akademiju rad u kojem je tvrdio da je kopski jezik izravan potomak drevnog egipatskog jezika. Bio je u pravu. Kada mu je bilo 28 godina, dobio je namještenje na prestižnom Collège Royale u Grenoblu. A onda je skoro zaglavio. Toby Wilkinson piše. U zanimljivom obratu sudbine poticaj Šampolionovom odlučnom proboju bio je incident koji je skoro okončao njegovu karijeru rastavši u revolucionarnoj Francuskoj, upijajući radikalno obećanje slobode, jednakosti i bratstva i slijedeći Napoleonov meteorski uspon, ne iznenađuje da je Šampolion dijelio antimonarhističke osjećaje. Njemu je obnova dinastije Bourbon nakon Napoleonovog poraza i izgona 1815. nedvojbeno bila gorko razočaranje, čak i izdaja. Za osobu tako čvrstih uvjerenja, kakav je bio Šampolion, takav se obrat nije mogao mirno prihvatiti. U ožujku 1821. bonapartisti u Grenoblu podigli su pobunu i umjesto bijele zastave Burbona izvjesili revolucionarnu trobojnicu. Šampolion je optužen da je kolovođa. Novi radikalno-monarhistički prefekt Sera, Barun de Osez, pokušao je optužiti Šampoliona za veleizdaju, da je u tome uspio i da je Šampolion proglašen krivim, dobio bi smrtnu kaznu. Na sreću za Šampoliona, njegova akademska briljantnost nije bila nezamjećena i njegovi podržavatelji u glavnom gradu intervenirali su kako bi mu se sudilo na građanskom, a ne na vojnom sudu. Oslobođen je svih optužbi, ali zauvijek će ostati označen u očima političkih protivnika i ljubomornih rivala kao opasan revolucionar. Deosez nije uspio da se Šampolionu sudi za izdaju, ali pobrinuo se da izgubi namještenje i plaću. 14. mjeseci Šampolion radio u bratovom stanu u Pariškoj ulici Mazaran – 14. rujna 1822. Champollion je dobio novi hieroglifski natpis koji je kopirao francuski arhitekt Jean-Nicolas Hugo. Natpis je bio s hrama u Abu Simbelu. Koristeći znanje kopskog, povijesti Starog Egipta, svoje poznavanje hieroglifa, on je u natpisu uspio pročitati vladarsko ime Ramzes. Šampolion je smatrao da su hieroglifi hibridni sistem, da se sastoje i od simboličkih, ali i od fonetskih znakova, barem kada je u pitanju pisanje imena. Onda je opet pogledao onaj dio natpisa na kamenu iz rozete gdje se spominje Ptolomej i uspio je pročitati ove riječi. Voljen od ptaha, onaj koji vječno živi. Ustao je sa stolice, otačao do akademije gdje mu je radio brat i rekao, uspio sam jedna od najvećih zagonetki povijesti bila je riješena. Za drugu veliku zagonetku stare povijesti još se nije znalo ni da postoji. Artur Evan završio je za arheologa, ali mu je sveučilišni život bio dosadan, kako onaj na Oksfordu, tako onaj u Göttingenu. Kao student putovao je po Balkanu i zainteresirao se za političko stanje na tom poluotoku, godine 1875. tada su mu bile 24 godine za vrijeme ustanka u Hercegovini prognale su ga osmanske vlasti. Dvije godine kasnije vratio se na Balkan kao dopisnik manchesterskog Guardiana. Nije samo izvještavao o političkim prilikama, Obilazio je arheološka nalazišta po Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali onda su ga protjerale austrougarske vlasti. Vratio se bez posla u Oxford, gdje su mu 1894. ponudili da postane ravnatelj muzeja Ashmolean. Besposleni Evans ponudu je prihvatio. Dio njegovog posla bio je otkup antikviteta. Antikvar Gravel Chester ponudio mu je pečat su graviranim znakovima i rekao mu da dolazi iz parte brončanog doba. Evans je u dopisivanju s Berlinskim muzejem saznao da i tamo postoje slični pečati, ali da oni ne dolaze iz parte, već skrete. Krete. Evans se počeo pitati jesu li ti znakovi možda pismo. Na svojim putovanjima Evans se susreo i sa Heinrichom Schlimanom, koji je otkrio Troju i Mikensku civilizaciju. Evans se pitao kako to da sjajna Mikenska civilizacija nema pismo, a sve istodobne civilizacije ga imaju. Kako će to kasnije napisati, zar je moguće da je tako velika civilizacija bila nijema. Bio je to početak potrage koji će dovesti do još jednog velikog arheološkog otkrića. Otkrića minojske civilizacije i njezina dva pisma, linear A i linear B. Jedno je dešifrirano, drugo nam je još uvijek tajna. U sljedeće dvije povijesti četvrtkom profesorica doktorica Helena Tomas, socika za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i autorica knjige Početci pismenosti u Europi, vodit će nas kroz to čudesno otkriće civilizacije stvorene na otoku Kreti. U tom slučaju ćemo se preseliti u Egejsko more, koje je danas u okviru Grčke države, ali pripada dijelom i Turskoj. I upravo na tom području nastale su najranije europske civilizacije. Ako hoćemo striktno definirati što je to civilizacija, za razliku od arheološke kulture, moramo zadovoljiti tri čimbenika. Prvo moramo imati velike gradove sa visokom koncentracijom populacije, moramo imati monumentalnu gradnju i moramo imati pismo. Ta tri čimbenika Bliski i Srednji istok su zadovoljili mnogo ranije nego područje Egejskog mora, ali oko 2000 godina prije Krista upravo ta tri čimbenika nalazimo i u Egeidi. Točnije na otoku Kreti, gdje imamo prve gradove koje su bili koncentrirane takozvanih minojskih palača. Znači govorimo o minojskoj civilizaciji koja je dobila ime po legendarnom kralju Krete Minosu koji je dao sagraditi labirint, mitski labirint, da bi u njega sakrio čudovište Minotaura koji je bio polu čovjek, polu bik. On je bio potomak, tako kažem, neprimjerene afere Minosove žene Pazifaje, koja je općila sa svetim bikom i rodilo se čudovište polu polubik polu bik. Da bi sakrio tu svoju obiteljsku sramotu, Minos je angažirao prvog mitskog arhitekta Dedala i njegova sina Ikara da mu sagrade labirint i u taj labirint Svakih sedam godina kralj Atene, mitski kralj Atene Egej, je morao slati djecu atenske mladeži koje su bili bacani u labirint i njih je Minotaur doslovno pojao i usmrtio. U jednom navratu Tezej, Egejev sin, je volontirao da bude među tom mladeži s namjerom da ubije Minotaura. Egej je bio veoma uznemiran zato što Tezej je bio njegov sin jedinac i trebao je biti nasljednik na prijestolju no Tezi je bio mlad i odlučan. U grčkoj mitologiji često veliku ulogu ima amore, ljubav. To se dogodilo i ovdje, u ovoj priči, zato što čim je pristao u Knos, grad kojem je vladao Minos, vidio je Minosovu kćer Arijadnu, u nju se zaljubio, ljubav je bila uzajamna i Arijadna mu je po ulasku u labirint dala dva predmeta, mač, da bi njime ubio Minotaura i dala mu je nit, arijadinu slavnu nit, da pomoću nje nađe izlaz van iz labirinta. Teze je bio sin Egeja, kralja Atene i Etre, kćerke Piteja, kralja Trezena. Postoji tvrdnje da je Teze i plod veze Etre s bogom mora Poseidonom. Ege nije imao djece. Kako to Plutarh piše u Tezejevom životopisu, Pite je ili nagovorio ili varkom naveo Egeja da obljubi njegovu kćer Etru. je u Ateni imao suparnika, brata Palanta, koji je imao pak puno djece. Ege je znao da je Etra zatrudnila. Uzeo je svoj mač i sandale i stavio ih u šupljinu pod veliki kamen. Onda je rekao Etri da ako mu se rodi sin i odraste do toga da bude kadar dići taj kamen, da ga tek onda potajno pošalje njemu u Atenu. Teza je odrastao, podignuo kamen i uputio se u Atenu. Put nije bio lagodan. Plutarh piše. Najprije ga se u Epidauriji uhvatio Perifet, koji je kao oružje upotrebljavao topuzinu, pa su ga izvali Topuzlija, te ga spriječi da ide dalje, a Tezej se pobije s njime i ubije ga. Poveselivši se Topuzini, uze u sebi za oružje, te ju je od onda neprestano imao uzase kao Heraklo lavlju kožu. Heraklo ubijaše ona dokazom koliko je golemu zvijer svladao, a teze je pokazivao Topuzinu koju je svladao, a koja je u njegovim rukama postala nesvladiva. Na istmu smakne Sinisa, savijača Morike, baš onako kako je on ubijao mnoge. Plutarh Sinisa naziva savijačem omorike jer je svoje žrtve ubijao tako što je dvije omorike savio i za njihove vrhove privezao svoju žrtvu. Tada bi ih pustio i one bi žrtvu rastrgale. Teze je tako ubio Sinisa. Dakle, Egejev sin bio i tekako spreman krenuti na Minotaura u labirintu. Misija je bila uspješna, Minotaur je ubijen, Tezi i Ariadna su istu noć pobjegli s Kreta s namjerom da se vrate u Atenu, vjenčaju i žive sretno zauvijek, ali su stali na otoku Naksu da bi se odmorili, a na Naksu, koji dan danas ima veoma plodne vinograde, je živio bog Dionis, bog vina i veselog života. I on je vidio Ariadnu dok je spavala, on se zaljubio nju i naredio Teziju da Ariadnu ostavi da bi se on njome oženio. Tezej je bio hrabar, ali samo heroj. Dioniz je bio bog, znači nije bilo tu opće upitno kome će Ariadna pristati. Po povratku u Atenu, zbog slomljena srca, zato što je morao ostaviti Arijadno. Teza je zaboravio na dogovor koji je imao sa svojim ocem Egejem, a to je ukoliko misija bude uspješna, Minotaur ubijen i ako Teze preživi, vratit će se u Atenu s bijelim jedrima. No ako misija bude pogubna, okoliko teze pogine, vratit će se s crnim jedrima. Vremešni Egej očekivao je povratak svog sina na Rtosunion, južno od Atene, ondje je danas slavni Poseidonov hram, i Tezej u toj svojoj tuzi je zaboravio na dogovor koji ima s ocem i nije promijenio jedra i kad je Egej vidio da se Brodovlje vraća s crnim jedrima, pretpostavio da je Teze ubijen i od tuge je bacio se u more, koje zbog toga i nosi ime Egesko more. Dakle, to Egesko more polučilo je najranije europske civilizacije u doslovnom smislu definicije koje sam rekla malo prije i upravo na otoku Kreti nastalo je prvo pismo koje mi zovemo Linar A. Ono je dalo temelj za nastanak pisma Linar B koje je ujedno i najstarije grčko pismo. Do 1952. godine, kad je Linar B. dešifriran i pokazalo se da je to grčko pismo, svi su vjerovali da je prvo pismo koje su Grci ikad imalo bio grčki alfabet i odjednom 52. zahvaljujući mladom britanskom arhitektu koji se zove Michael Ventris dolazi do jedne velike promjene u našem poimanju ranih civilizacija i ranih pismenosti. Odjedno vidimo da prvo grčko pismo nije grčki alfabet, nego da su Grci bili pismeni čak 2000 godina prije uvođenja grčkog alfabeta. Kreta je peti otok po veličini u Sredozemnom moru. Velika je 8261 četvorni kilometar. Protaže se u dužini od 260 km, na najužem dijelu široka je samo 12, na najširem 60 km. Kameni alati nađeni na Kreti mogu se datirati u vrijeme od prije 130.000 tisuća godina i to je potaknulo tvrdnju da su još rani hominidi nastanjivali taj otok ali vjerojatno prava ljudska naseljenost tog otoka počinje tek 6500 godina prije našeg vremena. Tada na kretu dolaze ljudi koji će promijeniti povijest, poljoprivrednici koji su s Bliskog istoka krenuli u naseljavanje sredozemlja. David Abulafija u knjizi Veliko more, ljudska povijest sredozemlja piše. Stanovnici su s obala Male Azije stigli već opremljeni žitaricama za sjeme i životinjama, jer životinje koje su uzgajali nisu imale divlje rođake na samoj kreti. Uzgajali su žito, ječam i leću. Lončarstvo je bila vještina koju nisu razvili skoro pola tisućljeća. Tkanje se počelo prakticirati u prvoj polovini petog tisućljeća. Nedostatak keramike sugerira postojanje izolirane zajednice koja nije kopirala metode svojih susjeda dalje na istoku. Obsidijan je dolazio s Melosa, koji nije bio daleko na sjeverozapadu. Općenito, krećani su odvratili svoj pogled od mora. Nekoliko školjaka, koje su otkrivene u najnižem stratumu Knososa, pokazuju istrošenost od vode, što ukazuje na to da su one prikupljene zbog svoje ukrasne vrijednosti davno nakon što su uginuli mekušci koji su ih nastanjivali. Ali kontakti s vanjskim svijetom ipak su počeli mijenjati živote ranih krećana – kada se počela proizvoditi prva keramika, ona je bila tamna i uglačana, imala je neke sličnosti s anadolskom keramikom tog razdoblja. Vještina se čini se nije postupno razvila, već se u cijelosti uvezla. Da se Kreta okrene moru treba će skoro 3000 godina. U razdoblju znanom kao rano Minojsko 2, koje je trajalo od oko 2600. do 2300. prije Krista, keramika na Kreti dobila je neke crte koje su ukazivale da se više ne kopira keramika nastala u Maloj Aziji. Oko 2000. godine prije Krista na Kreti se proizvode pečati od kamena i bjelokosti. To je znak da je elita željela pokazati vlasništvo nad predmetima. Na pečatima nalaze se lavovi, koji tada nisu živjeli na Kreti. Neki abstraktni motivi ukazuju na utjecaj iz Egipta i Bliskog istoka. Tada Kreta već trguje sa Sirijom, njezini brodovi dolaze do ušća Nila. Rezultat svog tog bogatstva bile su raskošne kretske palače. Palače su prije svega doslovno monumentalne i oni su bile arhitektonska čuda tog vremena. Znači mi govorimo o razdoblju oko 2000 godina prije Krista. Graditelji tih palača znali su sagraditi e, zgrade koje su imale nekoliko katova, u njih su znali dovesti tekuću vodu, sagradili su kanalizacije, znači oni su i u tom smislu tehnološkom bile savršene. Stanovnici tih palača živjeli su jedan dolče vita, Palače su bile ukrašene prekrasnim freskama koje su danas u velikoj mjeri rekonstruirane. One su bile predivne. Imali su kraljevske vrtove, imali su kopaonice, recimo kupaonica koju je otkopao Arthur Evans, koja je otkopao najstariju palaču i najveću, to je Knos, kojim je vladao Mitski Minos, kupaonicu koju je otkopao nazvao Ariadnenom kupaonicom. Tu je bila jedna prijestolna dvorana, navodno Minosova. Palače su nadalje imale velike luke, zahvaljujući kojima su trgovali minojci i trgovali su cijelim sredozemljem. Oni su znali doploviti do Male Azije, prvenstveno do Troje. Iz Troje su uvozili metal, plovili su u Egipat, Siriju, Libanon današnji, znači Levant. Uvozili su zlato, bijelokost, poludrago kamenje i od svih tih materijala izrađivali su prvoklasne umjetnine, divan nakit, pečate, to su onda znali izvoziti natrag, znači uvozili bi sirovine, a izvozili prekrasne gotove proizvode. Također su izvozili vino, maslinovo ulje u velikim količinama, od maslinovog ulja su proizvodili parfeme. Želim reći da su minojke bile prekrasne dame, to znamo po freskama, one su bile lijepo sređene, našminkane s divnim frizurama i imale su te parfeme koje su minojci onda izvozili pogotovo u Egipat. Kako to piše David Bulafija, tisućama godina nakon pojave civilizacije na Kreti u dijelu s kojim je nastala povijesna znanost, Peloponeskom ratu od Tukidida, pojavljuje se odlomak u kojemu se nalazi uspomena na moć Minojske mornarice s Krete. U njemu Tukidid piše da je Minos onaj za kojeg predajom znamo da je najstariji sebi pribavio brodovlje i zavladao najvećim dijelom Helenskog mora, te da je gonio gusare s tog mora uspomena na moć Krete nalazi se i u Homerovoj Odiseji. Zemlja Kreta i Made u iskričavome moru, zemlja lijepa i rodna, oko nje voda, a na njoj mnogi bezbrojni ljudi. Gradova je tu 90, jezici različiti, tu se isprepleću, tu su Ahejci, Eteokrećani, tu su Junačine, tu i Kidonci, Dorani koji su plemena tri i divni Pelazgi. Knoson je velik grad, u njemu je kraljevao Minos. U Ilijadi Homer također spominje Kretu. U popisu brodovlja iz druge knjige Ilijade broj se gradova na Kreti povećao. Krećane vođaše kralj i i kopljanik slavni, koji su bili iz Knosa, Gortina s mnogim zidovima, koji iz Likta, Mileta, Likasta, Bijeloga grada, iz Ritija, Festa, gradova gdje živi se zgodno i drugi bijaše skrete u kojoj stoje gradova. Sve je vodio njih i i kopljanik slavni i u bogu ljudomornom ravnim Merion, s njima je cinih sveg osamdeset krenulo lađa. Zahvaljujući svim tim kontaktima, vjerojatno su i usvojili ideju pismenosti. Znači, prva pisma općenito nisu nastala u Egeidi, nastala su na istoku i vjerojatno kroz te kontakte su minojci vidjeli nešto što bi bilo korisno, a što mi danas zovemo pismo, i razvili su to ideju da formiraju i svoje pismo, prvenstveno linar A, imali su ih nekoliko, kretsko hieroglifsko, linar A, razminjivali su ne samo dobra, nego ideje mi na nizu lokaliteta u današnjoj Turskoj, u Izraelu, gdje sam ja čak i kopalo, imamo i nalaze minojskih fresaka, koje su izrađene minojskom tehnologijom. Da li su vladari tih istočnih palača slali svoje majstore na kretu da nauče tu tehniku ili su minojci odlazili na te palače da bi ukrašavali palač istočnih kraljeva, to ne znamo, ali znamo da je vladao taj jedan međunarodni duh ja bi to nekad volim reći, pan-mediteranskom unijom. Ti ljudi su jako dobro poznavali jedne druge, imali su savršenu mornaricu, razmjenjivali su ideje. Očito su komunicirali, a kojim su jezikom komuniciramo, li mi pretpostavljamo da je to bio akatski jezik, da je akatski bio lingva franka tog vremena. Ono što je nama danas engleski, da je to doba bio akatski, on se pisao klinastim pismom. Pisma minoske krete nisu klinasta, one imaju potpuno drugačiju formu, ali ja tu želim naglasiti da ideja pismenosti vjerojatno došla s istoka i tu se pozivam na jednog engleskog arheologa koji se zove Gordon Child, koji je 1921. postavi jednu tezu u dvije, tri riječi. Ta teza se da sumirati u frazu ex oriente lux, svjetlost sa istoka. Znači kao što nam i sunce dolazi s istoka, Gordon Child je smatrao da su sve civilizacijske napredne tekovine dolazile s istoka. I tako je vjerojatno došla i ideja pismenosti. I od tud priča kreće. Na Kreti palače se počinju graditi oko 2000. godine prije Krista. Najsjajnija je palača u Knososu, udaljena oko 10 km od mora ali i drugdje pokreti, malija, fast, zakros, nastaju palače. Kreta je tada posuta malim gradovima, nekoliko je velikih, a iznad svih izdiže se Knosos, gdje se prostor s nastavama prostire i na 100 hektara. Sama palača prostire se na 1,3 hektara, ima nekoliko katova i na njezinom središnjem trgu može se okupiti 5000 ljudi. Procjenjuje se da tada na Kreti u gradovima živi najmanje pola otočnog stanovništva. Bogatstvo na Kreti nije bilo jedino u istočnom sredozemlju. Na obalama tog mora već su dugo postojale države s visoko razvijenim civilizacijama. U to vrijeme procvata, kako to piše Cyprian Broodbank u knjizi o sredozemlju naslovljenoj Stvaranje srednjeg mora, u Mezopotamiji, međuzemlju između Eufrata i Tigrisa, u gradovima je živjelo oko 80% stanovništva. U Memphisu u Egiptu pronađen je natpis na bloku granita na kojem je uklesan i dio anala velikog faraona Amenemheta drugog. Na tom natpisu, zvanom Mitrahina, zapisani su rezultati dvije velike pomorske ekspedicije. Jedna koja je otišla na sjever, možda na Cipar, donijela je 1554 zarobljenika zajedno s metalom, što u sirovini, što već izrađenom, te drago kamenje i finu robu poput namještaja. Druga ekspedicija u kojoj su bili dva broda plovila je na središnji Levant i vratila se u Egipat sa 231 deblom libanonskog cedra, 54 zarobljenika, 23 kg srebra, 133 kg bronce, 435 kg bakra, 19 kg olova, 37 brončanih bodeža ukrašenih zlatom, srebrom i bjelokosti nije se samo trgovalo brodovima. Cyprian Broadbank donosi ovaj primjer iz Male Azije. Iz jednog središta Kaneša, današnji Kitelpe u Turskoj, dolazi izvanredan se dokumenata. Većina njih pripada enklavi mezopotamskih trgovaca. Jedno je od više od 20 koje su se raširile po središnjoj Anadoliji, čije su obitelji operirale iz Sašura na Tigrisu, udaljenom 775 km zračne udaljenosti. Ti su trgovci između aluvijalnih gradova i onih na visoravni vodili karavane magaraca i trgovali anadolijskim zlatom i srebrom kako bi kupili tekstil iz Mezopotamije i kositar s istoka. Iznenađenje iz arhive trostruko je. Prvo, strani trgovci i njihova trgovina organskom robom ne bi se mogli otkriti da nije tog otkrića tekstova. Drugo, obim trgovine bio je golem. Karavane su imale 200 do 250 magaraca, svaki je bio natovaren sa 60 kg metala i tkanine i karavane su putovale 35 do 40 dana. Prolazak tih karavana regulirali su ugovori, sigurnosni sporazumi i carine. I treće, trgovinu su vodile obitelji i konzorciji ili tvrtke nad kojima su palače imale malo vlasti i koji su nesumnjivo težili i ostvarivali unosnu dobit 200% na tekstil, 100% na kositar. Dio tog bogatstva dolazilo je na Kretu. Na taj otok to bogatstvo dolazilo zahvaljujući jednom egipatskom izumu koji ovako opisuje Cyprian Broadbank. Do tog trenutka kretanje preko vode oslanjalo se na snagu vesala, koja je skromno ograničavala plovila u veličini, brzini i teretu. Uprezanje vjetra zauvijek je to promijenilo i dovelo do brodova koji će povezivati sredozemlje i svijet sve do doba pare. Do klasičnih vremena za prosječni dan i noć jedro bi moglo prevaliti nekih 100 do 150 km. I iako su prosjeci rijetko stvarnost na moru i prvi jedrenjaci su bili spori i nespretni, čak su i oni predstavljali moćni udar tiraniji udaljenosti. Na primjer, deset dana koje se provodilo na kopnenom putovanju na putu Horusa odgovaralo je vremenu koje je trebalo za paralelni put morem u natovarenom kanuu. Rani Drenjak, koji se kretao oko 2 do 5 čvorova na sat, mogao je prevaliti tu udaljenost za jedan ili dva dana. Ono što te palače na Kreti izdvaja od svih ostalih bogatih gradova na istoku sredozemlja je to da oko kretskih gradova i palača nema obrambenih zidova. Usprkos svom tom očitom bogatstvu, krećani su mislili da im zaštita od neprijatelja koji bi došli s mora nije potrebna. To je zbilja jedan fenomen Minoske krete. Ratnički duh u Grčku dolazi tekst Mikenjanima, oni su bili etnički prvi Grci za koje mi znamo. Mikenjanima ih nazvao Heinrich Schliemann, onaj koji je otkrio Troju, zato što je on otkopao prvi lokalitet egijskih civilizacija, eponimnu Mikenu. Mikena je bila patrijarhalna civilizacija, da tako kažemo. Oni imaju taj naglašen ratnički duh – dok minojska prethodna civilizacija naglašava moment žene, njene plodnosti, to je s sa fresaka, s figurina, a i nešto iz natpisa, i čini se budući da upravo niti jedna palača, za razliku od Mikenskih, koje su imale velike bedeme, Minojske nisu imali, to nam sugerira da su oni živjeli u jednom miru koji mi nazivamo Pax Minojka ili Minojski mir. Oni očito nisu međusobno ratovali, a nisu očito ni očekivali napad nekog naroda izvan Krete, znači živjeli su jedan divan, miran život, baš kao što sam rekla, Andolčevita. Ja kad bih imala vremenski stroj, voljela bih se vratiti i provesti jedno vrijeme na Minojskoj Kreti, uživati u tom životu, a uspjeti naučiti jezik kojim su govorili tako da napokon mogu dešifrirati linar A. Linar A je bila tema mog doktorata na sveučilištu u Oksfordu Tijekom boravka u Oksfordu ja sam naučila, učila sve moguće jezike koje je Oxford nudio, pogotovo ne indoeuropske, zato što se čini da je jezik minojaca bio ne indoevropski, jer da je indoevropski do sad bi Elinar A već dešifrirali. Ja sam učila i hetitski, poslije sam u Zagrebu učila arapski, čak sam učila i baskijski. Europski jezik, ali veoma star. Glavni problem zašto ne možemo dešifrirati linar A je taj što ne znamo koje je pismo. Ja se želim vratiti vremenskim strojem na kreto, vidjeti što su oni govorili i onda se proslaviti tako da dešifiram linar A i da onda budem ponovno gost u ovoj emisiji i da kažem kao što su rekli Grci kad su pobjedili Perzijance na Maratonskom polju, ne Niki Kamen, pobjedila sam Greville Chester koji Evansu prodao pečat za koji je tvrdio da potječe iz parte brončanog doba, samo je zainteresirao Evansa za te čudne predmete. U veljači 1893. Evans je krenuo u potragu i došao u Atenu i tamo se susreo sa arheologom Johnom Myersom iz britanske škole koji ga je odveo na atensku tržnicu svaštarnicu ispod atenske akropole gdje su se prodavali antikviteti. Tamo je pored mikenskog kratkog mača razlomljenog na tri dijela pronašao još pečatnog kamenja na kojima su bili urezani znakovi za koje su mu prodavači tvrdili da potječu iz krete. Evans je te pečate gledao mjesecima. Što ih je više gledao, to je bio uvjereniji da ti znakovi nisu ukrasi, već pismo. I bio je u pravu. Danas to pismo znamo kao liner. A. Linear A je dobio ime Linar zato što upravo za razliku od egipatskih hieroglifa ornamentarni, veoma kompleksni, ovo pismo se sastoji od samo niza crta vodoravnih okomitih koje se onda formiraju u različite znakove, pisma je silabičkog karaktera. Mi općenito u razvoju pismenosti imamo tri glavne faze. Prva je piktografsko ili logografsko pismo, gdje jedan znak predstavlja jednu riječ, jedan pojam, kao što su egipatski hieroglifi, majansko pismo, danas kinosko pismo, pa onda imate tisuće i tisuće znakova. Sljedeća faza je linarno pismo, kao što su linar A i linar B, gdje svaki znak predstavlja jedan slog. Moje ime Helena ima tri sloga, znači linaru A bilo bi napisano sa tri znaka. Sljedeća i završna faza je alfabetsko pismo, gdje jedan znak stoji za jedan fonem, pa imamo oko 20 do 30 znakova. Linarna pisma imaju oko 80-90. Kako idemo kroz taj progres, kako pismo postaje jednostavnije, ono je lakše za učenje i time se šire i pismenost. Za naučiti kinesko pismo treba mnogo vremena, za naučiti alfabetsko pismo treba mnogo manje vremena. I kako je pismo jednostavnije, šire se pismenost i sve veći broj populacije može postati pismena. Tako da mi već u tom, kad ste već spomenuli egipatske hieroglife, već u tom koraku kalinarnom linarnom pismu vidimo jednu inventivnost minoaca koji su mogli, budući da su bili u kontaktu sa Egipćanima, preuzeti takvu formu pisma, neku logografsku, ali oni su napravili korak naprijed i uveli jednostavnije pismo, kao onda postalo lakše za njihove činovnike, ali vjerojatno je za neki sloj populacije koji je pripadao višem hijerarhijskom sloju, jer u nekim grobnicama oko samog knosa su nađeni natpisi na komadima nakita ili na pečatima, što znači da mimo činovnika su i naočito neki bogati ljudi mogli pročitati neke natpise. Znači, ako žele imati ukrasnu zlatu ili srebrnu iglu kao grobni prilog, kao svoju vrijednost, očito su mogli znati što tu piše. Riječ Dragoman dolazi iz Novogačkog, a tapak riječ dolazi od turske riječi Tarđuman, koja znači prevoditelj. Dragoman je službeni tumač pri diplomatskim misijama u Osmanskom carstvu. Dragoman je imao još jednu važnu ulogu. U Osmanskom carstvu, gdje je službeni jezik bio turski, dragomani su bili važni tumači u pravnim poslovima lokalnog stanovništva i osmanske vlasti, te moćnih Osmanlija. Jedan takav dragoman na Kreti, koja je bila sastavni dio Osmanskog carstva, bio je Minos Kalokairinos. On je rođen na grčkom otoku Kiteri. Studirao je pravo godinu dana na Atenskom sveučilištu, onda je otišao studirati jezike u Pariz. Njegov stariji brat Lisimah bio je britanski vicekonzul u Kandiji, danas je to Iraklion. Minos Kalokairinos Kairinos imao je jednu strast, arheologiju. U prosincu 1878. otišao je na brdo Kefala, koje je već stoljećima bilo na glasu kao mjesto gdje se nekad nalazio drevni grad Knosos. Još 1586. po tom je brežuljku hodao Onorio Beli, liječnik, prirodoslovac i sakupljač starina, koji je na tom brežuljku zatekao ostatke goleme rimske bazilike, kao i kazališta podignutog na padini brda. Beli je i našao novčiće na kojima su bile riječi knosion ili knos. Na drugoj strani novčića bio je prikaz labirinta. Za Belija i sve ostale to je bio dokaz da se na tom brdu nalaze ostaci palače drevnog kretskog vladara Minosa. To je i privuklo Minosa Kalokairinosa na brdo Kefala. Što je tamo našao opisuje Joseph Alexander McGillivray u knjizi Minotaur. Kalokairinos je, čini se, čekao da prođe zimsko vrijeme i u travnju 1879. vratio se na Kefalu uz 20 radnika i tri tjedna intenzivno kopao, sve dok ga nije zaustavila zapovjed Kretske skupštine. Našao je ostatke pravokutne građevine koja je imala dimenzije 30 metara u pravcu istog-zapad i 60 metara u pravcu sjever-jug, koja je imala na zapadnoj strani skladište s velikim keramičkim posudama visokim pet stopa, koje kao da su izašle iz priče Alibaba i 40 razbojnika i nazivale su se pithoi. Na južnoj strani bili su ulazi u brdo za koje se činilo da vode u podrumske prostorije, gdje će nadao se on naći zlato ravno onome koje je Šliman nedavno našao u Mikeni. Kada su se uzbudljive vijesti o ovim otkrićima proširile, Kretska skupština brzo je naložila da se zaustave radovi. Razlog za to, koji je kalokairinos prihvatio, bio je da bi on mogao otkriti predmete koji bi gotovo sigurno bili odvezeni s Krete u Istanbul. Osmansko zaposjedanje Krete, znano i kao Kandija, počelo je 1645. kada je izbio Kandijski rat između Venecije i Osmanskog carstva. Rat je potrajao 24 godine. Godine 1669. osmanske trupe zauzele su Kandiju, glavni grad Krete, i zagospodarile tim otokom. Na Kreti su često izbijali protuosmanski ustanci 1770., 1821., 53., 64. Nakon ustanka iz 64. Osmansko carstvo moralo je sporazumom iz Halepe Kreti dati poseban statut ali Kreta je još uvijek formalno bila dio Osmanskog carstva i strah da bi dragocjenosti nađene na Kefalu mogle biti odnesene u Istanbul nisu bile neopravdane. Minos, Kalo Kairinos, nije krio što je našao na brdu Kefala. Vijesti o tome došle su i do britanskog konzula na Kreti Tomasa Beckhausa Sandbeta, koji je o tome odmah obavijestio arheologa Charlesa Newtona u Britanskom muzeju. To je pak na Kretu privuklo niz arheologa i istraživača iz Europe. Među njima je na taj otok 1886. došao i Heinrich Schliemann, koji je otkrio Troju i Mikenu tajne brežuljka Kefala počeće se otkrivati tek 1894. kada je na njega došao Arthur Evans. Njega su tamo privukli kamenčići za koje se smatralo da imaju čarobne moći za dojlje. Govori profesorica doktorica Helena Thomas, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i autorica knjige Počeci pismenosti u Europi. Englezi su nam za ova pisma presudni. Jedan Englez ga je dešifrirao, ali jedan ga je otkrio. Njegovo ime je Arthur Evans. On je otkrio Minorsko palaču Knos. On je izvorno bio povjesničar po struci, studirao je također u Oxfordu kao i ja. Bio je prosječan student, to znamo iz njegovih ocjena koje su sačuvane u registrima, u arhivima. Zaposlio se nakon što je diplomirao u muzeju Ashmolean u Oksfordu, to je i najstariji arheološki muzej u Velikoj Britaniji i kao kustos tog muzeja on je bio zadužen za otkupljivanje artefakata prapovjesnog datuma za svoju prapovjesnu zbirku. Jednom mu je u jednom navratu jedan trgovac antikvitetima ponudio na otkup jedan pečat na kome su bile nekakve ugravirani znakovi. I kad ga je vidio, Evan si pomislio, on je već do tad znao da je šliman od tko Mikenu, da je našao očito materijal i grad koji pripada jednoj velikoj civilizacije. i šliman je tu našao uvezeni materijal iz Egipta, s Levanta, pa je mogao veći šliman 1876. godina, kad je on počeo kopati Mikenu, zaključiti da su Mikenjani trgovali s Egiptom, Hetitima, a kao što ste rekli sami, mi u to doba već jako dobro znamo da su Egipćani imali hieroglife, egipatski hieroglifi su već bili dešifrirani 1821 Znači, Šliman je već dobro poznavao civilizacijsku situaciju, da tako kažem, i okolnosti Mediteranu tog razdoblja. Kako je Evans upoznao Šlimana i vidio njegovu zbirku, kad je vidio taj spomenuti pečat, se zapitao je li to samo dekoracija ili se možda radi o nekim znakovima pisma. Rečeno mu je da je pečat porijeklom iz Grčke, i on se zaputio u Atenu i u trgovinama antikvitetima našao je još velik broj takvih pečata. Saznao je da su popularni zato što ih žene nose kao hamajlije misleći da daju mlijeko za novorođenčad, znači rodilje su nosile te pečate oko vrata i zvali su ih galopetres ili mliječno kamenje da bi podarile više mlijeka novorođenčadi. Sporazumom iz Halepe stanovnici Krete dobili su pravo da osnivaju književna društva, tiskare te da objavljuju svoje novine. Godine 1873. u Kandi je osnovano udruženje prijatelja obrazovanja. Deset godina nakon osnutka na njegovo je čelo došao Joanis Hazidakis, liječnik i filolog kojeg su zanimale arheološke starine. Hazidakis je brzo postao ključna osoba s kojom je trebalo stupiti u kontakt ako se htjelo kopati na Kreti. I 1884. kada je Heinrich Schliemann došao na Kretu, on je otišao kod Hazidakisa kako bi on za njega kod Kretske skupštine ishodio dopuštenje za kopanje. Hazidakis je pak mislio da je sve dok Istanbul gospodari kretom sigurnije da arheološko blago ostane pod zemljom. Ako ono bude otkriveno, neće završiti u muzeju u Kreti, već u Istanbulu. Istanbul se uključio u te pregovore. Za vrijeme iskopavanja na brdu Hisarlik gdje je tražio Troju, Šliman je otkopao blago koje nije predao vlastima u Istanbulu, već ga je prokrijumčario preko granica Osmanskog carstva. Sada su osmanske vlasti tražile da Šliman prije početka iskapanja na Kreti da tisuću funti kao jamstvo da neće ono što otkrije prokrijumčariti zemlje. Šliman je svotu smatrao prevalikom. A onda na sve to su došli zemljoposjednici koji su se ponadali zaradi i tražili od Šlimana čak 4000 funti za zemlju koja baš i nije bila tako vrijedna. Inzistirali su da on kupi puno više zemlje nego što je bilo potrebno za iskopavanje. Šlimanu je bilo svega dosta i otišao je s Vratio se pet godina kasnije i opet posjetio brežuljak Kefala. Počeo je pregovore oko kupnje zemlje, ali brzo je posumnjao da mu zemljoposjednici pokušavaju prodati više stabala maslina nego što ih je bilo na zemlji koju on htio kupiti. Sada je Šlimanu stvarno prekipjelo. Više se nije vratio na kretu. Jedan drugi arheolog imaće puno više sreće. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom, tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Tomislav Šamec. Uredio je vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.